दुआ आहे हज़रत सलेमान अल जी बिल्कुलु अहिड़ी क़िस्म जी दुआ पर हुन में आख़िरि में जेके लफ़्ज़ आहिनि ऐं इबादत सवालिहनि जे बदिरां पंहिंजो मूंखे औलाद मुंहिंजे औलाद खे सालिह कर उहो आहे सूरत अल अहकाफ़ में सूरत अहकाफ़ जेका आहे सा छहतालीह नंबर सूरत आहे हामीम सूरतूं जेके सत ऐं भेनरूं आहिनि उन्हनि में सतीं हीअ सूरत आहे पंहिंजो हा हामीम जी सतीं सूरत अल अहकाफ़ हिन खां पोइ सूरत मोहम्मद आहे सतेतालीह ऐं पोइ सूरत फत अठेतालीह त इहो ॼण सूरत मोहम्मद सलाह खां अॻु में सूरत आकाफ़ हाणे इन मंझि फरमाए थोरा हा असां इंसान खे वसियत कईसीं त वारदनि सां सुहिणे अख़लाक सां सुहिणे तरीक़े सां हले ऐं हुनजी माउ जेका आहे असां हुनखे तमामु तकलीफ़ुनि जे मथां तकलीफ़ुनि जे में ॼणी आई हुनखे हमलत हू हू कुरहम वद हू कुरहा हमल हू हूअ फ़िसाल हू सलास न शहरु हा ऐं उहो जेको पेट आहे हुन माईअ जो यानी जेको हले थो नव महीना ऐं ॾह ॾींहं या घणा पोइ घटि वधि ॾींहं पोइ हू सलासू निशारा ऐं टीह महीननि मंझि हुनजो खीर थो पीआरिजे यानी अॼु ॿिनि सालनि खां वठी अढाई सालनि ताईं हुनखे खीर थो पीआरिजे अ तलह अशुद्ध हू बलह अरब अरबाई न सन काल पोइ जॾहिं चालीहनि सालनि जो थी थो वञे ऐं पको पुख्तो उमिरि में थो थी वञे पोइ चए थो जेका नमत कई थी मूं ते हुनजो शुख़ुरु कयां अलावा हिते बि मुंहिंजे वाल ते जेका तूं नमत कई आहे हुन जो आउं शुकुरु अदा करिया उनजी मूंखे तौफ़ीक़ेस्तात ॾे औनी तरदाह ऐं मूंखे अहिड़ी तौफ़ ॾिए सलाहियत ॾे जो आऊं सुठा अमल करियां जेके तोखे वणंदा हुजनि उहा असल ज़रूरी थी ऐं मुंहिंजे औलाद खे साले कर मुंहिंजो औलाद जेको आहे सो साले करणी आहे औलाद जे साले करण जे लाइ दुआ अलाह ताला औलाद खे साले करे सभु कंहिंजे असांजे हितां जे असल हलीफ़ ज़रे थी इन थो बि थो इलाहक उहो इन मिनल मिनल मुस्लिम बेशकाऊं तोरा मोटियां थो तोब करियां थो तोरा व इनी मिनल मुस्लमिन ऐं मुस्लमान वजा आहियां इहा सूरत अल अहकाफ़ में आहे पंहिंजो पंद्रहीं नंबर आयत आयत वॾी आहे ऐं हिन में सभई ॻाल्हियूं अची वियूं हलियूं हाणे अहिड़ी नंबर अहिड़ी क़िस्म जी आयत अॻ में हज़रत सलेमा इस्लाम हीअ दुआ घुरी जेका قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين हाणे अॻिते ॻाल्हि था कयूं तफ़क़द तैर हाणे सभु पंहिंजो मिलिट्री में चवंदा इंस्पेक्ट कंदो हर हर रोज़ु पंहिंजे लश्करनि खे बाबा कहिड़ो आहे मौजूदु हाज़िर आहे फलाणो हाज़िर आहे फलाणो हाज़िर आहे ॾिसूं कहिड़ो आहे कहिड़ो न आहे तार करे बि हो या पंहिंजे सफ़नि में थी बि हो या छा नमूने सां पोइ हाणे तफ़क़त तफ़क़त माना फक़तित माना हुनजी जांच जूच करणु हुनखे इंस्पेक्ट करण जे लाइ लिहाज़ चइबो आहे भाउ जेको अॼुकल्ह प्रेसिडेंट अचनि था या वॾा वॾा माण्हू अचनि था पोइ हुनखे हिकिड़ी सलामी ॾिजे थी पोइ वरी उहो उनजी इंस्पेक्ट कंदा हीअ कीअं आहे कहिड़ा आहिनि कहिड़ा आहिनि मतिलबु इंस्पेक्शन चइबो आहे हिनखे तफ़क़त तैर ऐं सभिनी खे जेके पखी हुआ हुनखे ॾिठाई फ़ मालीअ त मूंखे छा थियो आहे जो ला अर हु चओ मूंखे छा थियो आहे जो आऊं हुद हुद खे नथो ॾिसां हिन काठ कुटीअ खे नथो ॾिसां हाणे मूंखे छा थियो आहे चई ईअं न कर काठ कुटीअ खे छा थियो आहे पोइ चई मूंखे छा थियो आहे पोइ इहो ॼण हिकिड़ो इस्तलाह आहे अरबीम जे अहिड़े नमूने सां ईअं चइबो आहे मालीअ मूंखे छा थियो आहे जो आउं नथो फलाणो कमु करे सघां या मूंखे छा थियो आहे मतिलबु कहिड़ो सबबु आहे हिन माना आहे त कहिड़ो सबबु आहे जो आऊं हुद हुद खे नथो ॾिसां छा उहो भॼी वियो आहे ग़ाइबु थी वियो आहे बिना इजाज़त जे माना त हू वियो आहे हलियो इजाज़त वठी वञे हा मूंखां मूंखे ख़बर हुजे हा भई केॾांहुं वियो आहे छो कोन आहे हिते ॾिसणु कोन थो खे किथे आहे पंहिंजो हाकिम आहे ऐं हाणे टे ॻाल्हियूं करे थो ॿ ॻाल्हियूं जेके आहिनि जूं आहिनि ऐं टी ॻाल्हि जेका आहे छा मतिलबु दलील जी आहे मतिलबु त सभु कंहिंखे मौक़ियो बि ॾिबो छा ॻाल्हि आहे छा ऐं हुनखे थी सघे थो हुनखे सख़्तु अज़ाबु कयां मतिलबु त सजा ॾियां सख़्ती कयांसि ओल अज न हू थी सघंदो ऐं कोई छॾियांसि अॻे न करे छॾियांसि ओल यातियनी बि सुल्तान बि या त मूंखे को पधरो दलील आणे ॾींदो ॾियणो पवंदो आहे हुनखे मूंखे दलील हाणे ॾिए छो किथां वियो हलियो किथां वियो छा थियो आहे हाणे त क़ुर शरीफ़ जो लफ़्ज़ न आहे पर पोइ मुफ़्तर जेके आहिनि से सुहिणे नमूने सां की ॻाल्हि भई छा थियो आहे किथां वियो हलियो पखी छा हुयो ऐं वरी कीअं ख़बर जेका आणे थो थोरी देरि में ई मकैर ब ईद त पंहिंजो थोरो ई वक़्तु गुज़रियो त पहुची वियो हलियो फ़क़ाल हथ बि मालम तुहिद बि मूंखे उहा ख़बर पई आहे जेका तोखे ख़बर कोन्हे का ऐं उहा ख़बर मूं आंदी आहे जेकम सभिन इन यकीन सभा खां सभा जे मुल्क मा ऐं हिकिड़ी ख़बर मूं आंदी आहे जेका पखी पुख़्ती सटिन यकीन वारी ख़बर आहे हाणे हिते मुफ़सिरनि जे ॾांहुं हिनखे कीअं ख़बर पई कहिड़ी ख़बर आंदी त छा आहे हाणे छो ज़रूरत पई हुनखे हुनखे जाचण जी ॿिया पखी जेके आहिनि से हुदूद जो कहिड़ो कमु आहे हिन मतिलबु इहो आहे त हुदूद की पाणी जी ख़बर पवंदी आहे किथे आहे पोइ मतिलबु त मुफ़सर चवंदा हज़रत सलमा आल इस्लाम खे पाणी ज़रूरत थी या हुन लश्कर खे पाणी ज़रूरत हुई पाणी पीअण जे लाइ बि खपे थो वुज़ू करण जे लाइ वसूल करण जे लाइ मतिलबु त पाणी खपे पोइ हर कर कंधु माण्हू पाणी खणी कोन वञिबो आहे पोइ हुते जिते वञिबो त पोइ ॻोल्हिबो वरी पोइ गू खणंदा मतिलबु माण्हू मतिलबु त जिन बि हुन सां गॾु शरीक हुआ त पंहिंजो यकदमि खू खोटे वठंदा पंहिंजो पाण जा माण्हू हूंदा त हुनखे वक़्तु लॻंदो पर वॾो लश्कर आहे त खूह खोटण में हुनखे देरि कोन लॻंदी मतिलबु अहिड़े नमूने सां खूह खोटिबो वरी पाणी ॻोल्हिबो हाणे इन करे पाणी जी ज़रूरत हुद हुद हुनखे पाणी जी निशानी ॾींदो पर हाणे जो न ॾिठाई किथे आहे पंहिंजो त पोइ वरी मोकिलियईं बाज़ खे केरु आहे जेको वञी वठी ईंदो हुनखे ॾिसे हाणे जेको मथे उकाब जेको शाहीन जेके थो चइजे त मथे तव्हां ॾिसंदो केॾांहुं वियो हले पोइ उनखे नज़र पई त ओॾांहुं वेठो आहे सभा जे मुल्क मंझि अमरा पहुची वियो आहे होद जेका आहे उते पहुची वियो आहे इहो मुफ़्तरनि जी ॻाल्हि मतिलबु को क़ुर जो हिकु लफ़्ज़ु कोन्हे न को न को हदीस जो आहे पर मुफ़सर में सुहिणे तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ असांखे सम्झाइण जे लाइ हिन खे ॻाल्हियुनि खे ईअं चइजे त कूड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि इहो तव्हांजो तखयुल तव्हांजो इमेजिनेशन खे वधाइण जे लाइ भई छा ॻाल्हि कीअं थी वला हुन कीअं ख़बर पई त छा थियो आहे अवदूद खे कीअं ख़बर पई चई हाणे पंहिंजे मुफ़्तिर लिखनि था विसाल बि या कुर्त बि जेके लिखनि था माण्हू बाबा छा थियो जो हीउ हुद पहुची वियो हलियो पंहिंजे सभा जे मुल्क मंझि हुते वञे त हिकिड़ो ॿियो हुद हुद बीठो आहे हुते जो हाणे हुनजो आहे नाला न त हीउ जेको देसी जेको पाण वारो यार जेको हुद हुद जेको आहे वियो ऐं ॿियो वरी हुते जो देसी यानी लोकल नेटिव जीअं अंग्रेज़ अचे पंहिंजा मुल्क मां वरी नेठि बि थींदा हाणे नेठि हुद हुद बि बीठो हुजे पोइ हुन खां पुछी भई तूं तूं धारियूं थो ॾिसजी की केरु आहीं किथां आयो आहीं त हुन चयो भई आऊं हज़रत सलेमान इस्लाम सां गॾु आयो आहियां असांजो असां हुन लश्कर में आहियूं चई हज़रत सलमान वरी केरु आहे चई हज़रत सलमान न बि आहे अलाह ताला जो बादशाह त आहे हुनजी वॾी ऐं तोखे ख़बर कोन्हे का अचे तूं केरु आहीं चई आऊं हिते जो देसी माण्हू आहियां देसी <laughs> काठ कुठु आहियां हिते जो हो त हो त हिते जो आहियां ऐं पोइ चईं तुंहिंजे मुल्क में हिते छा आहे केरु आहे चईं असां मूं वटि बादशाह सलेमा आल इस्लाम तुंहिंजे मुल्क में केरु आहे बादशाह छा आहे नालो चए असां वटि राणी आहे कुवीन आहे हुनजो नालो फराणो आहे बिल्कीस नालो बिल्कीस आहे हुनजो नालो या कहिड़ो नालो आहे <clears throat> पंहिंजो ऐं तमामु पंहिंजो ज़बरदस्तु आहे ऐं तमामु अकुल वारी फहम वारी हीअ आहे उहा आहे ऐं असीं जेके हिते माण्हू जेके आहिनि हिते जा असीं पूॼींदा आहियूं पंहिंजे सिज खे चंड खे हुन पुछियुसि भई असीं त अलाह खे पूॼींदा आहियूं पंहिंजो रब पा खे पूॼींदा आहियूं तूं तव्हां छा छा हिन मुल्क जा तव्हांजे मुल्क जा माण्हू छा खे था पूॼीनि उहो पखी त वीचारो कोन थो पूॼे हुननि खे पर चईं त हिते जा जेके माण्हू आहिनि से सिज ऐं चंड खे पूॼींदा आहिनि चए हा इहा ख़बर आहे पोइ हाणे हीअ ख़बर ई ख़बरूं चारूं पाण में पिया कनि चए हली आहे तोखे ऐं बादशाह हली घुमायां त <laughs> हुन चयो मूंखे देरि थी वेंदी माल इस्लाम वरी पोइ मूंखे सलाह ॾींदो सख़्तु पर पोइ हाणे ॾेखारि मूंखे चई हीउ हुनजो तख़्तु आहे चई हीउ तख़्तु आहे बराबरि चई हीउ वॾो तख़्तु आहे हाणे पोइ कहिड़ो तख़्तु आहे वरी मुफ़सर चवंदा आहे हेॾो वॾो हेतिरा गज़ कीअं हेतिरा हेतिरी हुनजी डेग हेतिरी हुनजी अर्ज़ु हेतिरो हुनजो छा चइबो आहे मथां खां हेठि जेको छा चइबो आहे चुप लेंयई ब्रेड थियई वीड थियई सभई इहे ॻाल्हियूं हुनखे ॾेखारियईं चई हीअ आहे भई हीरनि जवारनि सां हीअ ठहियलु आहे हू ठहियलु आहे इहे सभई ॻाल्हियूं ॿियूं माल मुल्क जूं ॻाल्हियूं ॻाल्हियूं इहे उहे सभई ॾेखारियईं हुनखे तेसि ताईं इहो बाज़ परियां ॾिठो शाहीन जेको मोकिलियो आहे त सलेमाल सां उन मोकिलियो अची ॾिस किथे आहे त हिनखे ॾिसण में आयोसीं पहुची वियो हलियो चई हली आहे तोखे सॾे थो बादशाह सलाम चए हा चयो सलेमा उल्हाम नबी अलाह सॾे त तोखे हली आ पादर त लॻंदी तोखे तोखे ॾिनी सदा थी मिले हली आ हिकदमि तेसि ताईं पहुची वियो हलियो हाणे हुनखे डपो बि मां देरि थी वई आहियां मूंखे अलाए कहिड़ी सजा मिलंदी तंहिं करे अचणु शर्त जेको आहे हुनखे ॿुधाईं हलो सुलेमा आले खे चई त ऐं मूं अहिड़ी ख़बर आंदी आहे जा तोखे ख़बर कोन्हे का सही पर ज़ाहिर बादशाह खे पंहिंजो इंसाफ़ु पसंदि हुअणु घुरिजे हुनजी ख़बर जेको आहे दाई मुदई ॿिन्ही जूं ख़बरूं ॿुधे त छा आहे पोइ हिनखे ॿुधाई थी कहिड़ी ख़बर आहे मूंखे ॿुधाए चई त हू अहिड़े नमूने सां मूं ॾिठो आहे मां राणी आहे हुते तूं त बादशाह ई माण्हू मर्द आहीं पर हुते राणी आहे सुभाउ मज़ उहा राणी आहे हुननि जी ऐं उहे सॼे ई चंड खे पूॼीनि था ऐं अलाह ताला खे कोन था पूॼीनि चए हा इहा ॻाल्हि आहे जो पंहिंजो तख़्त बि हुनजो हेॾो वॾो आहे पंहिंजो हीअ ॻाल्हि आहे उहा ॻाल्हि आहे सभई ॻाल्हियूं ॿुधाई हज़ु सलम खे चए हज़ल माल सां हाणे हुन ते अॻिते थो ॻाल्हि करे पोइ चए थो त मकस सां ग़ैर बि आई घणो कोन्ह अथसि थोरो ई वक़्तु को लॻो पहुची वञो फ़क़ाल हथु ॿिए तुहित बि ही त मूंखे उहा ख़बर पई आहे ऐं उन ॻाल्हि जो मूं अहातो कयो आहे अहातो कयो आहे मूं घेरियो आहे उन ख़बर खे यानी आऊं उहा हथु करे आयो आहियां न त हाणे उहो कीअं ख़बर पई भई हिकिड़ो जहाज़ पियो लंघे असीं लंघूं पिया मसले हितां न्यूज़ीलैंड मां ईंदा आहियूं हेॾा ईंदा पोइ अलाए कहिड़ा कहिड़ा मुल्क पोइ त लक्ष में ॾेखारींदो आहे उहो जहाज़ वारो त हेठि जेको आहे हींअर फलाणो मुल्क आहे हाणे हिंदुस्तान जो नागपुर पियो अचे मूंखे वरी यादि ईंदो आहे उते जे नागपुर में साईं सूर्य बादशाह बि हुयो पंहिंजो आख़िरी हिते लंघूं पिया पर हाणे ख़बर कोन्हे नागपुर में शहर में छा आहे कहिड़ा जे लाइ किथे आहिनि उहो त ॾिसण में कोन्ह थो अचे त अहिड़े नमूने सां अचे हीउ फलाणो मुल्क आहे हीउ फलाणो मुल्क आहे जेसिताईं माण्हू उते न वञे त हीउ उदूद उते वई ऐं सॼी ख़बर वठी आई त माना कंहिं कंहिं बि उदूद सां ॻाल्हायो हुनजी हुनखे ख़बरचार ॿुधाई हूंदी न त हुनखे कहिड़ी ख़बर जासूसी त करे आई पर किथां करे आई कहिड़ी ख़बर पईर मूंखे आहे जेका यकीन वारी आहे बिल्कुलु पकी पुख़्ती इन मूं ॾिठो ऐं जेका हुननि ते बादशाह करे थी तूं त मर मर्द आहीं जेको बादशाह थो करीं हू जेका असां राणी आहे जेका बादशाह थी करे हाणे त असांजा मुफ़सर आहिनि उहा इहा ॻाल्हि आणींदा आहिनि त भई हदीज़ फलाणी आहे इहा उहा आहे पंहिंजो राणी जेका आहे औरत जो बादशाह थियणु जेको आहे सो ख़राबु आहे पर हाणे ॾिसिजे थो त औरतूं हींअर दुनिया मां जे पोज़ीशन्स में आहिनि पंहिंजो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट वग़ैरह में आहिनि पार्लियामेंटनि में आहिनि पाण वटि पाकिस्तान में बि आहिनि पोइ वीचारा के चङा माण्हू आहिनि चङियूं औरतूं बि आहिनि अलहमिल्ला ऐं के वरी ख़राब बि हूंदियूं गुछड़ियूं बि हूंदियूं सभई सभई क़िस्म जा माण्हू जिते किथे आहिनि पर हाणे सफ़ा जवाबु ॾेई ठुप वेहिजे औरत खे भई औरत खे को हिसो कोन्हे बसि रुॻो चुल्हि ते हुजे ऐं ॿियो को कमुकारु न करे भई बादशाह हुई हिनजी ऐं कराची में को हुनजे ख़िलाफ़ु लफ़्ज़ु कोन्हे को पर जीअं का मूं अर्ज़ु कयो प्रोटेक्शन जेका सेल्फ प्रोटेक्शन हिकिड़ी न मिलाए जी सलाहियत आहे छो जो हीअ ॼणिनि थियूं यानी मतिलबु औरत जेका आहे ॼणे थी क्रिएटिव क्रिएटशन में उनजो हिसो आहे ऐं मर्द जेको आहे उनखे डिस्ट्रक्शन में हुनजो हिसो आहे मर्द जेको आहे सो डिस्ट्रॉय थो करे औरत जेका आहे सा क्रिएट थी करे क्रिएट मतिलबु त प्रोपे प्रो प्रोक्रिएशन में हुनजो हिसो आहे ऐं प्रोपेगेशन मतिलबु त हिनजे में ऐं मर्द जेको आहे मारण लाइ तयारु आहे हाणे अमेरिका वारनि छा कयो पहिरीं उहो मुल्क आहे जंहिं औरत हूअं अॻु में त हुयो जो भई नर्सूं वग़ैरह इहे थींदियूं हुयूं पंहिंजो औरतूं या नाइटिंगेल ऐं फलाणियूं फलाणियूं हिननि जूं सभु तहरीकूं थियूं जो जंगनि में पर इहा ॻाल्हि हज़रत रसूल सलाह सलाहु ज़माने में हज़रत फ़ातिमा बि ॿियूं जेके ख़्वातीन हुयूं असांजो उमहातुल मोहमनीन ऐं निसान नबी ऐं पंहिंजो बनातिन नबी ॿिया हुन जूं माठियाणियूं मिटियाणियूं उहे सभई जंगनि में मतिलबु वेंदियूं की जंग करण जे लाइ कोन वेंदियूं कोई कंहिं विढ़ंदी बि हुई अहिड़ी बि का ख़बर आहे पर पोइ घणो करे हूंदियूं हुयूं पंहिंजो त जेके ज़ख़्मी थी वञनि त उन्हनि खे पाणी ॾियण जा उन्हनि जी मलम पटी करण जा हिन कम जे उहे बि कंदियूं हुयूं त हाणे इहो हिकिड़ो हुननि जो रोल हुयो हाणे अॻिते ॻाल्हि था करियूं त इन वजत अमरात तम लिख हुम औरत आहे जेका उन्हनि ते मूं ॾिठो वञी त औरत उन्हनि ते बादशाह करे थी तम तिखु हुम शयुनि वलहा अरशन अज़ीम ऐं उन्हनि खे हर शइ आहे यानी जेतिरी बादशाह खे तव्हांखे आहे ओतिरो हुननि खे बि आहे पर ज़हराल त जिन ऐं पंहिंजो तैरनि ऐं हिननि जो सलाहियत हुनखे कोन्हे <coughs> पर सभु शइ आहे हुन वटि ॿियूं जेके दुनिया जूं असबाब आहिनि हो ज़ुल्कर वल अलाह ताला फरमायो त असां हुनखे सभु सबबु ॾिना सभु असबाब ॾिनासूं अस असबाब जे माना में भला हा अर्शुनि अज़ीम हुनखे वॾो तख़्तु आहे वॾो अर्श आयसि ताख़्तु आहेसि वॾो वजत हा वाश जुदून लिंद ॾिठो ऐं ॾिठईं वञी बाक़ी हुननि खे ॾेखारियो हुन माण्हू जेको ॿियो हुयो पंहिंजो काठ कुठो ॿियो जेको हुद हुद हुयो उन वञी हुनखे ॾेखारियो त ॾिठई त हुनजी क़ौम ऐं उहा राणी जेका हीअ पाण सभई सजदो था कनि शम्स खे सिज खे सिज खे पूॼनि था मिंदू अलाह खां सवाइ अलाह खे छॾे ऐं सिज खे पूॼीनि था वज़ीन लहम शैतान आमाल ऐं इहो जेको आहे सो ॼणो रिमार्क पाण झिरो ॾिए थो हुदुद या अलाह ताला उन जे तरफ़ां ॿुधाए थो त हुनजा अमाल हुनखे सुठा था लॻनि भई असीं वाह जो कमु था करियूं जो सिज खे था पूॼियूं भलो कमु आहे अमालो फ़सद अने सबील पोइ अलाह उहा रस्ते खां रोके थी उन्हनि खे ईमान वारो रस्तो जेको आहे उन खां ॿिए ग़ैर अलाह खे पूॼण जेको आहे सो रोके थो मन माने थो थिए हुन में मना थो करे हुनखे फहोम ला यहतदून इन करे हू हिदायत वारो रस्तो नथा लहनि हिदायत अलाह अलाह ताला जो ॼण मार्क आहे त छा ला ॿिए अलाह खे सजो नथा करियो الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض जेको हर लिकल शइ जेका आसमाननि में ज़मीन आहे उनखे पधरो थो करे उनखे कढे थो ॿाहिरि यानी जीअं मसइलनि ॿिज जेको पोखे थो ॿिज जेको छटिजे थो ज़मीन में पियो आहे उहो कीअं ज़मीन मां या निकिरे थो या ॿियूं कंहिंजी ॻाल्हियूं जेके ज़मीन मां निकिरनि थियूं हाणे पेट्रोल ऐं मिनरल्स ऐं फलाणा कोल ऐं डायमंड ऐं इहे उहे ज़मीन मां निकिरनि था या फिस मां उहा थी हलाए त आसमाननि मां ज़मीन मां जेके शयूं निकिरनि थियूं भई आलम मां तुखून ऐं मां तोलिनून जेको अलाह ताला सभु उहा शइ ॼाणे थो जेको तीं जेको लिकायो वञे थो तुख़ून मख़फ़ी कयो थो वञे जेको तुखफ़ून वमा तौलिनून ऐं जेको ज़ाहिर कयो थो वञे उहो सभु अलाह ताला ॼाणे थो उन खे छो नथा पूॼीनि हाणे हीअ सजे वारी आए थी अचे अल अलाह अलाह रबुल अर्श अरशलज़ीम बेशक अलाह उहो आहे जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि अलाह कोन्हे महबूद न आहे उहो जेको उहो आहे सो रबुल अर्श अर्शलज़ीम वॾे अर्श अज़ीम जो बादशाह ॼण तख़्तुनि अर्श जो लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु थियो अर्श जेको आहे सुसलेमा अलाम जो अर्श माना अर्श माना तख़्तु जंहिंखे वॾो तख़्तु आहे अलाह ताला जो बि वॾो तख़्तु आहे माना उते बादशाही तख़्त जेको दुनिया वारो उहो हिननि खे आहे अॼु को त हुनखे अलाह ताला खे वॾो आहे हाणे हिते असीं सजदो तलावत कंदासीं इनशा अलाम मिल साजीन भले मुसीन अलाहनी कनत ज़ा मुन फी अमर ओ फी ओल अल अलाहान अलबरु हाणे हज़रत हुन जी ॻाल्हि ॿुधी पंहिंजे हुद हुद जी काठ कुटीअ जी काठ कुटो आहे या काठ कुटी आहे जेको बि आहे हुन जी ॻाल्हि ॿुधाई हाणे हुनखे चए थो त ॾिसूं था काल स नान ज़ूर असां हीअ यकदमि फौरन स जी माना आहे in future but very soon soon enough चए असीं यकदमि मालूम कंदासूं सनान ज़ूर ॾिसूं था असदक्त अम काज़बीन त तूं सच थो चवीं या सच जी ॻाल्हि कई अथई या कूड़नि मज़ा आई किताब किताब जी माना आहे लिखियत लिखी लिखियलु ॻाल्हि जेका कतब कई जेका लिखी वञे इन करे किताबु जेको क़ुर आहे सो लथो आहे किताबु माना ही लिखत ही जेको ऑर्डेन मैंट ही जेको हुकुमु आहे हिन माना में किताबु हो किताबु अॻु में कोन हो किताबु पोइ हाणे थियो आहे मसफ़ असीं ॾिसूं था हीअ किताबु आहे इन सेंस में पर उन हिन में किताब जी माना आहे लिखत लिखत ॻाल्हि जेका लिखियलु आहे त जेका हीअ लिखत आऊं ॾियां थो यानी ख़त आऊं ॾियां थो ख़त जी माना में किताबु आहे बेकिताब ई मुंहिंजो ई ख़तु मुंहिंजो ई किताबु मुंहिंजो ई लिखत जेका मुंहिंजी आहे सू खणी वञु इहे सभु वञ हुन सां बे किताबु ई हाज़ा हीउ मुंहिंजो ख़तु खणी वञु मुंहिंजो किताबु खणी वञ मुंहिंजो लिखत मुंहिंजी खणी वञु अलक ई इलाही हुन ॾांहुं उछल हुन ॾांहुं हुनखे पेश इलाही हुयमि हुन ॾांहुं पोइ उन्हनि खां हटी वञु उन्हनि खां परिते थी वञु फंज़ुर पोइ ॾिस त हू छा था मोटाइनि छा था मोटाइनि माना कहिड़ो जवाबु था ॾियनि पोइ तोखे जवाबु ॾींदा लिखत में ॾियनि या मतिलबु ज़बान ई ॾियनि उहो तूं ॿुधी ऐं पंहिंजो सुणी या खणी वरी पोइ मूं वटि वठि हाणे हिते मतिलबु त हिनखे चइबो आहे हज़फ़ हज़फ़ मतिलबु बाक़ी स्टोरी जेका असां कीअं पोइ हज़त कीअं जेको आहे हुद हुद उद वियो वरी कीअं करे ख़त पेश कयईं वरी किथे वेठी हुई कुइन जेका त हुन आॾो पेश करे वरी पाण हटी पाण बीह रहियो जीअं अदब सां बीहबो आहे लठी वारो सलाम करे ठप करे वरी परते थी बीह रहंदो तीअं ई बि हुद हुद जेको आहे सो ॾींहुं हुनखे ख़त ऐं पंहिंजो परते थी बीह रहियो हाणे उहो जेका माई हुई कुईन जेका हुनजो ख़तु खोलियो ऐं ख़तु पढ़ियो मतिलबु त अहिड़ी ज़बान में लिखियलु हुओ जो उहो सही पढ़ी सघे अहिड़ी ॿोलीअ में लिखियलु हो अॻे बादशाहनि वटि जेके आहिनि से वॾा मतिलबु त लिखण वारा हूंदा हुआ जो हर हिकु इलाइक़े जी ॿोलीअ में हाणे किताब स्तर में जेको आहे सो हिंदुस्तान इहो पंहिंजो पाकिस्तान जेको आहे सिंध जेको आहे हिंद जेको आहे इहे सभई ईरान में जो आहे त पोइ हुन किताब स्तर में लिखियलु आहे त हुनखे हिकु सौ उणटीह ॿोलियूं उन्हनि में जीअं लिखण वारा हूंदा हुआ पोइ उनखां लिखाए सभु कंहिं मुल्क में पंहिंजो पंहिंजो हुन में ख़तम में पंहिंजे किताब में पंहिंजे नमूने सां उनखे मोकिलिबो हो त हिनखे बि उन नमूने सां ख़तु मोकिलियईं हाणे <clears throat> उहा उहा चए थी फंज़ूर फंज़ुर फंज़ुर माज़ आर्जुन छा त मोटाइनि यानी कहिड़ी कहिड़ो जवाबु था ॾियनि कहिड़ी वरंदी था ॾियनि काल थी आहे आयू हल मलाओ हाणे सॼी थी पंहिंजे मल्हा खे पंहिंजे वॾनि अमीरनि खे जेके कोर्ट जा दरबारी आहिनि उन्हनि सॼे थी मल्हाओ मल्हहो चइबो आहे उनखे कचहरीअ वारा जेके इम्पोर्टेंट माण्हू हुजनि इन ओल इलाही किताब मूं वटि मूंखे खे किताबु मोकिलियो आहे ख़तु मोकिलियो वियो आहे इन हू इहो किताब में छा लिखियलु उन ख़त में छा लिखियलु आहे इन हू मिन सुलमान इहो आहे सुलमान इस्लाम वटां उहा इन हू ऐं इन में लिखियलु हीअं आहे रहमान रहीम रहमान रहीम लिखियलु आहे पहिरीं त हाणे पहिरीं बसि अलाए मतिलबु त आहे जेका सूरत जे विच में आहे बाक़ी ॿियूं जेके बिस्मान हिकु सौ तेरहं उहे पंहिंजो सूरतनि जे शुरू में आहिनि सूरत तौबा में कोन्हे पंहिंजो पर हिते वरी वधी वाधारे आहे तंहिं करे हिकु सौ चोॾहं वरी पूरियूं थियूं सूरतूं चोॾहं हिकु सौ चोॾहं आहिनि ऐं बिस्म रहमान रहीमू बि चोॾहं आहिनि पर हिकिड़ी में कोन्हे हिते में हिन में सूरत में सभा में ॿ दफ़ा आहे सूरत जे शुरू में सूरत जे विच में हिते इहा आयत आहे सतटीह टी आयत आहे इनमें लिखियलु आहे पंहिंजो टी टीह आया त इन सुलमान इन बि अलाह मूंखर वॾी नथी अल्लाह न थी अली मुस्लमिन मूं ते मूं ॾांहुं मुस्लमान थी अचु पहुचियूं आहिनि हाल थी आहे अ मलो हाणे हुनखे चए थी हे मुंहिंजा दरबार आहियो अमीराओ अफ़तूनी फ़ी आमरी मूंखे मुंहिंजो फ़तवा ॾियो अफ़तूनी माना फतवा मूंखे सलाहु ॾियो फ़ी आमरी मुंहिंजे मामले में हिन कम में अमरी माकुंत कात अमरनि तशब्दून ऐं आऊं को बि कमु फ़ैसिलो न कंदी आहियां तव्हां खां सलाह करण खां सवाइ जेसि ताईं तव्हां हाज़िर न हुजो यसि ताईं तव्हां शहादत न ॾियो मतिलबु कालू नवनि उलू बासिन शद जे असीं वॾी ताक़त वारा सॻारा आहियूं ऐं जंग जूं बि ॾाढा सख़्तु क़िस्म जा जंग जू आहियूं भले आमरू इलाही खे पर मामिलो सॼो तुंहिंजे हथ में आहे तुंहिंजी ॻाल्हि आहे फंज़ुरी माज़ा तामुरीन पोइ तूं ॾिस त तोखे कहिड़ो असांखे हुकुम थी ॾे असीं हुकुम जा बंदि आहियूं जीअं तूं चवंदीअ तीअं कंदासूं हाणे हिते हाणे हीअं जेका प्रोटेक्शन जी ॻाल्हि हज़रत सुलमा आल इस्लाम खे कील बि जेका इहा ॻाल्हि सलाह कई भई प्रोटेक्शन कीअं कजे ऐं हीअ माई राणी जेका आहे उहा बि चए थी त भई जॾहिं माण्हू दाख़िल थींदा कंहिं करीअ में त उहे फसाद कंदा उहे टोड़े टोड़ फोड़ कंदासीं तबाह बर्बादु कंदा ऐं बुछड़नि माण्हुनि खे मथे आणींदा ऐं जेके इज़त वारा हूंदा उन्हनि खे ज़लील कंदा हाणे इन ॻाल्हि ते वरी अॻिते कंदासीं इनशा अलामिनी हिते असीं था कयूं अलाह मफ़लना वफ़िलना वरना वर वाहदनाज़ीन